إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين ويزداد الذين وليقول الذين فيه thế dilagake kekuatane neraka sing ngendale di balekate kepala le balekat wonten sawalas pipi lalipun balekat balik sek walulat pebadule balikat balik dari ke jaraka jahalat dibuka toro balu secin sak kendali deh kita cak kaya kewan kendali deh daroko cahalak kendali deh ono pitung puluh ewu kendali pitung puluh ewu kendali saben siji kendali dicekeli balekat pitung puluh balekat iku wae kualahan bahasa kudus kualahan rosane neraka le kepengin nyaplok wong kafir di sampean di kali ada wis miris lah kepala de ono sokolas Daliko ayat diwaca kaje Nabi alaiha Ada asyar Berapa jahalat dikuasai sewelas balikat Jadi kepala-kepala deh. Sekepala lo bersisi balikat balik. Kaji Nabi moco ayat alaiya ada asyar. kufar Quresh wong kafir-kafir kures, nanggapi saking bodoh deh ora retik malaikat ki sapa tekuwata e ora dadi apu jahal terus waro-waro ki mau wahabat lake sing jaga neraka sawelas wong kufar kures dikumpulake kabeh ayo toto toto sak sing jaga sawelas iki malaikat siji dikeroyok pira ayo etem dikira kaya manusia Sheikh lucu ada ana wong kafir sing blotone ra bekakat ada Abdul Asyad al Kalja. Abdul Asyad ngomong nak tengah tengah ada kufar kures. Wis ora usah rebel, ora usah Kekuatan Kekuatanku besok lawan malaikat pitulas. saiki sing lara proyek kekuatanku nglawan sawaras balekat Ketara bodhone ra ketatane sawaras iku kepala kepala le Deraka jahanam kendali de pitung puluh ewu kendali sampai siji kendali dicekeli dibakali malaikat sing jumlahe pitung puluh ewu sabat bayangake pitung puluh ewu ping pitung puluh ewu Iku sing jaga, sing kendalani neraka jahanam. Yeah. Kagoda kita umat Islam boten-enten ucapan sing ngenyek kaya wong kafir boten-enten. Selalu bantep lan yakin. Jadi besok gawat, tidak kiamat gawat. kagoda wakafir kafir kaget. kagoda wong Islam elak. Lawes Quran kok deragake malaikat jumlahe kepalane songolas ki ada maksud apa sebab Tak boleh kitab Taurat, tak boleh kitab Ejil, tak boleh ya dicebut ke. Kepala de malaikat sing joko neraka ana 11, tak boleh Taurat ya kono. Boleh kafir-kafir tapi iki percaya coba kagak kufar Quraisy coba angkel wa ma ja'alna lan ora dadekake ingsun Allah idatahum ing wilagane para malaikat jadi disebut Quran illa fitnatan kecoba jadi fitnah lilladzina kafaru barang wong akeh kang padha kafir wong-wong kafir saya sasar sesat berupa ake beda apa sebabnya saya juga kok sawaras wabok-wabok boyoi kajik lagi di boyoi tapi kafir kita biasanya bolo karo kufar betah ala iki bolo karo wong Islam Lias taikira supaya miyakinake Allah dira utul kitab Kasa pewong akan kaget parigan eh kitab wong Yahudi Saya yakin kebenaran kaji Rabi Sebab itu kan cocok karo keterangan tak dari kitab Taurat. Wa yasjadalam tambah sama alladzi la'amanu sopo wong akeh kang padha iman. Kafir kitab iku ya ora sing wis iman ning ora sing kafir. Kagore sing iman tambah-tambah apa ibadah iman ibadah. Sebab cocok dawuhe Kanjeng Nabi cocok kitab Taurat walayar kabalan orang ragu orang orang mamang Bes orang babang Allah dia utul kitab sapa kakek kang kitab wal bidu dalam para wong mukmin ya ke fi ပဲဒါလေးကျို့ပြဝိလာကလည်းပါလေကတ်စေဘံဘုရားပတ်မောပတ်ဟောကဖေကဖေဆရာဒေါထရဘောလာလေးစီတရာကပဲဝါလေးရပူလလစီရပြီကိုလိုပေးပါတော့ဒုရာချူပေါ်ရခုจับပါကေစပေါ်အကကောက်အော်တော့အက်အတီတဲ့ maradun utami penyakit yaitu ragu wal kafiru lalal bong kafir kafir Mekah Kemudian Maza aradallahu bihaza basala Maza ing apa Aradallahu ngersakake Allah bihaza kelawan iki bilangan songolas Pasalan sebagai perumpamaan kok disebut sapa lagi apa iki wong kabeh wong Islam Islam do mantep sapa iku kepala kepala le jubah malaikat ora iso diitung Kadali tak kaya bengkono keterangan. Angka sawalas Yudhillullahu dasara kesapa Allah man ya sya'u kagar sya'a kesapa Allah ing Wa Wayati lan pitutuh Allah man ya sya'u kagar sya'a kesapa Allah. Jadi itu kan cokolas. Iki kanggo ukuran antara dewa ikhlas mbok benseng cendan karo mbok benseng orang cendanan. Sewa mbok pedenan mantep. Setehe apa sing dijawake Allah percaya. Yo wong Islam. Itu kan sekolah selanjutnya orang jadi masalah. Iku gawe kesi Allah. Aku tetap percaya. Wa ma ya'lamu junud rabbika lan orang ngerti ing bolo di pengeran ira yaiku malaikat. Ana pira malaikat kekuatane sepiro. Ora ngerti ilahu kejaba kusi Allah biada. saya ngerti tentara di Allah sing para malaikat kora piro. Saya ngerti kusi Allah. Malaikat sing diciptakake dening Allah mulai awal sedaket badhe takbiratul ihram iku jutaan ngadep sedaket kaya wong sembahyang karena itu mulai digawe nganti kiamat orang ubah di malaikat Ada sing digawe rukuk terus. Mulai awal rukuk jenggeleke besok dek wis kiamat. Bodoh rukuk terus. ada sing iktidal terus, sujud terus ya. ada sing tahiyat terus. rambu ke besok dek tidak kiamat. Iku mereka jutaan. jadi ora ngerti piro balane Gusti Allah kejaba Allah piyambe kata sampe ade lho caca ngitung wilangane semut ku pira. coba mulai sak niki sampe ana semut itu engko nek wis kecekel kabeh tulis lapor waring kula sebut wae sebut kuwi wilakane pira makhluke si Allah ku pirang-pirang sekula jadikan dua tergerti orang terima jutaan miliaran orang ngerti Wadah orang iya ora ana neraka sakur illa zikra lil bashar kecuali merupakan peringatan kage manusia ada ada rokok sakor neraka sing kuat banget adek dan selomotane sakor kala eleng-eleng wal komari demi rembulan makhluk makhluk berawi tiga sumpah dari Allah berarti makhluk enggang indah demi rembulan ya bulan itu ya ono ya ini puder terus orang berubah Tapi nek Gusti Allah kersake satu ketika robah. Jajane balen kandes dalika tanggal 14 balan gawe tanggal tanggal satu rasio ada gerhana bulan gerhana bulan total sakit terus gerhana kerowak Jadi Gusti Allah Maha Kuasa. Bulan matahari berjalan menurut hitungan. Orang tahu galapat. Bulan galapis bergege ya orang tahu. Walasyab susah sabi kudahar. Sergege galapi bulan jarak ya teratur ya Allah ya ini. Jadi saya kagak itu kan kagak itu ngancam nggak salat. Ya. Lalu tiga subah bulan walaili lan demi wengi ida jabar ida Walai walaili demi wengi ida jabar Jadi kira asabat ada saya baca iza kabar ada saya baca il adkar kiraatnya baca beloro walaili iza dabar jadi tidak saya tegere tafsir tawi sofi harokate iza dabar ojo diowai bacaan kira asyabat ada sing baca iza dabar ada sing baca il adbar il adbar Coba bagi iza dabar dari kata bungkur dari kali wajib bagi wajib kita bisubuh iza asfar dalika ranjang-ranjang si subuh illa sa'ta bersyakar la ikhtar kubar saya kiku salah suci de sing gede la ikhtar kubar saya kiku salah suci de bahaya sing aku nazirad khale begetake nazirad khali begetake lil dasar barang para manusia Sakar nama neraka ki bahaya sing agung peringatan legene para manusia manusia ku ada sing Islam ada manusia sing kafir Boleh ku bahasa Quran kadang tiga sore cetok kacang ke isyarah ora cedha. Iki lo kele kalimat we isyarah. Sing wong Islam diisyarahi liman sya'a ayat ayyataqaddam sing wong kafir diisyarahi Ayat yata'akhkhar ayyataqaddam kanggo wong esrag. Au ya ta'akhir kanggo wong kafir. Maknane peringatan liman kedua wong akan ngerasa ake sapa wong kan ngarep ake sapa wong bingkum saking siro kape ayat apa daba ayat maju sapa wong maju ngamal keapian menuju suwargo ayat akhar atau mabudul mundur dilakoni keelean menuju neraka iki bahasa Al-Qur'an sing maju ngamale apik saya mempeng bentuju golek suwarga istilahe ayat apotep ada sebudur rak gelem lakoni ke api nanging saya maksiat terus menuju neraka ayat akhir antara sing Islam lan sing kafir. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Kullu nafsin utai saben-saben awak-awak suci bima kelawan barang sahabat kang lakoni sapa kullu nafsin. Rahinatun bakal bertanggung jawab. Rahinatun. bertanggung jawab. Lakoni ape, ono tanggung jawab, elek ya ono tanggung jawab. Kullu nasim bima kasabat rohinatun. Iki sing dimaksud bertanggung jawab. Niki mati mlebu neraka cuma nek kafir selawase nek wong islam orang selawase tak boleh di mana tak waca tamben-tamben kullu nafsin utawi saben-saben awak-awakan padha uga islam atau sing kafir bima kasabat lawan barang kang dilakoni sapa kulo nasin iki bangsa kaelekan rohinaten ku bertanggung jawab jadi besok nak ngene akhirat wong kafir wong islam mesti mabuh neraka cuma sing wong Islam ora selawase wong kafir selawase nyatane iki lho tiyang dalil Quran mandek jurung tutup payah jadi wong kafir wong Islam besok mlebu neraka kabeh mandek ora diterus dapaya. payah Nah, Nabi-Nabi bingung. Maca ayatnya teniku namanya jereng dugi rampung durung pas. Sampan terus akele maca illa ashabal yamin kejopo golongan kanan wong islam sing temnanan gak tau ngelakoni maksiat iku ora katut nak neraka. Mulane kula macane mandek dikek pancen tak jarat. Nek le maca kullu nafsin bima kasabat rahinah mandek illa ashabe yamin ora diwaca ditinggal geseh. Nek tetep illa ashabe yamin bisa kepedak. Wong kafir kafir lan wong mukmin sing lakoni maksiat mesti neraka. Kecoba wong Islam sing ra tau nglakoni dosa atawa nglakoni dosa tapi gelem tobat siapura ora mampir neraka. Oh, kepenak. Lah kita supaya berdoa selalu lebu golongane ashabal yabil ada ashabal yabil boten lebet neraka siapa itu para nabi para rusul para yang soleh soleh sing tahu dosa tapi gelem tobat ya, ya. Rumian sampun kula sebarake istighfar warahane Kanjeng Nabi. Sayyidul istighfar nika seeling to. Siapa ya para nika? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul istighfari anda pula اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك برئمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Barang siapa membaca ya, membacanya pada siang hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu juga sebelum sore hari maka ia termasuk ahli surga dan barang siapa membacanya pada malam hari dengan penuh keyakinan lalu ia mati sebelum pagi hari, maka ia termasuk ahli surga. Kanji Nabi nyebutake Sayyidul Istighfar, kepalane istighfar. Niki wingane sampun kula dumake lampirane sampean apalke enteng diwaca saben esok lan diwaca saben sore diniati tobat. Hmm, ya. Kersane kita termasuk ashabul yamin. Tasih gajaran kah Eh? Ika. Sayyidul Istighfari. Coba ditunggu saya ngarep-ngarep benar itu. Tasih. Hai tidur masih ngarap-ngarap. Ini ashabul yamin. Tidur no, tidur no. Sampai nanti kalau tidur makanya kok. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Niki diwaca esok sepisan, sore sepisan. jawe kanjeng nabi kanggo nyetobat upamane dina iku terus kabundut jalan surga tegese ashabal yamen. jadi lenerangake sing atas atas sekehe manusa. Wajo uga kafir atau Islam pasti ngerasa ake neraka. Cuma nek Islam ora selawase, nek kafir selawase. Ngene iki nek sampean le nerange mandek ngono, bahaya. saged syawi tiang islam sing sae sae lakune iku ashabal yamin iki malah boten mlebet neraka nah, hmm. sing mlebu neraka seng do nglakoni dosa koruptor ya, ya. Itu. tapi koruptor nek gelem tobat ya suarga. Tapi tobatnya koruptor anger. Tobat itu dibalena, ora tobat-tobat dong. Balekna ku kangelan, anek balekna lima ngewu, ya iku rak Anak apa Anek sak triliun, lim balekna kondisi dewa sentak. Hmm. Saja anek tobat gampang boten, tobat ya anek. Hmm. Jadi nek, korong sebate duwit kudu dibalekno asale mau nak endi gone nah, iki carane kita batur atau batas takbirullah ladin kita jadi gue jajan deh orang itu namanya orang tebat ya ngenyak karena gusti Allah hmm. nah ini gue kurawang silih malih nek maknane kullu nafsin zaikatul kullu nafsin bima kasabat rahina nek maknane aja mandek kono terusna illa ashabal yamin jadi wong islam ku, ana macem loro wong islam sing langsung suwarga ana wong Islam seng leren mampir neraka. Oh, Itu kesimpulan. Ya. Nah, sing ashabal yamin nanti panggonane di jannatin yang dalam pira-pira suwargo besok orang Islam jana suwargo Do jagong ngomong-ngomong. Ya tasa aluna tutukan takon sepulung islam anil mujribina saking para wong kafir. Wong sing dong lakoni dosa. Tanggamu kan nanti. Oh, iku wong tak pan masuk islam mau. Dan jegur. Hmm. jajakan neraka. Terus inceng-incengan ke atap. Lasing ahli suarga, dia takon-takon kare kacane. Barang wis kata, takon. Masalah kakum fi sabar. Ma utawi opo sebab salah kakum. Lebo ake pemaing sirofi sabar nangane neraka sabar. Hei. Eh, kowe gak iso babu neraka sakar asale kowe ndek kopi kalu padha jawab sapa mujrimin lamnaku minal musallin lamnaku ora ana kita minal musallin aku termasuk wong sing ahli salat ya aku pancen gak tau salat nah, ya. ngaku walam nakunut imul miskin lan boten wonten kita nut imu maringi pangan kita al miskin ing fakir miskin sholat rak tahu sedekah fakir miskin ya rak tahu wakunna nakudu lan anak kita nakudu kujud jagongan barang batal kita ma'al kha'idin hartane wong-wong sing jagung senengane kula kung jagung-jagung rembuk sing ora-ora wa kunna nukadzibu biyaumiddin lan ana kita tunggara ke kita biyaumiddin iklawan dina piamat. Pancen kula nek kok ora percaya, mosok wong mati diurutno maneh. Kula pancen boten percaya. hatta ada nal yakin sehingga teko ing pepati ngati mati ku ngomongane ngono iku jadi mati ne mati suul khatimah Kadang wis nak kono mangkane dia kiamat ora ana ring sing do gelem nyafaati. dalile Fama tam fa'uhum mongkora manfaati Eng mujrimin syafa'atu syafi'ina Apa syafa'ate wong-wong sing ahli Bareng syafa'at Malaikat, para nabi, para bang soleh Iki sing ahli nyafa'ati Mujrimin ora iso Nah ini sampan jadat syafaat ora bakal bisa ngenani wong kafir nek Islam, islame iso wong islam nyafaati wong islam iso wong islam nyafaati wong kafir ora iso upamane nabi Nuh nyafaati putrane sing namine kanat boten sakit Kanjeng Nabi nyafaati Abu Lahab ora iso. Nabi Ibrahim nyafaati bapak eh boten saged. Hmm. Nabi Lut nyafaati bojone ora iso. Jadi nek sampai Islam sakit. Foto kafir ora iso. wang Islam nyasati wong kafir ora iso iki nek nang kira kiamat tapi nek nang donya wang Islam nyasati wong Islam iso wong kafir nyasati wong Islam iso nek nang donya hmm. nek nang kiamat ora iso mulane lafal sama tanpa uhum syafa'atus syafi'in sampan apal ke tukang syafaat ora manfaati dekene wong kafir. Bikin riki sama lahum anit dalgirati mu'ridin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين